บุ๊กทูหกสิบห้าสาวมืหลำสาวมือลำการปฏิเสธสองฝูดิกห h h ฝูดิกห ị n แหวนวงนี้แพงไหมคะ cái nhẫn này có đắt không cái nhẫn này có đắt không ไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร không cái này có một trăm euro thôi không cái này có một trăm euro thôi แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ nhưng mà tôi chỉ có năm chục nhưng mà tôi chỉ có năm chục คุณเสร็จแล้วใช่ไหม bạn đã xong chưa bạn đã xong chưa ไม่ ยังไม่เสร็จค่ะ chưa chưa xong chưa chưa xong แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ nhưng mà tôi sắp xong rồi nhưng mà tôi sắp xong rồi คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ bạn có muốn thêm súp nữa không bạn có muốn thêm súp nữa không ไม่ ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ không tôi không muốn nữa không tôi không muốn nữa แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ nhưng mà một suất kem nữa nhưng mà một suất kem nữa คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ bạn sống ở đây lâu chưa bạn sống ở đây lâu chưa ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว chưa lâu mới được một tháng chưa lâu mới được một tháng แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ bạn ngày mai đi xe về nhà à bạn ngày mai đi xe về nhà à ไม่ค่ะ จะไปตอนเสาร์อาทิตย์ chưa cuối tuần cơ chưa cuối tuần cơ แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ con gái bạn đã trưởng thành chưa con gái bạn đã trưởng thành chưa ไม่ใช่ค่ะ ลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี chưa nó mới mười bảy thôi chưa nó mới mười bảy tuổi